Господи, ние бараме да благословиш нашата сестра Анче и да ги спремаш нашите срца, нашите уши, нашите души за тоа Слово. Помаза е, Господи, да тоа продира, да биде Слово на надеж и утеха, на изградување, Господи, за да може да се исправиме во сите работи, да бидеме светата црква, што живо, будно, горе за Тебе, Те, за тоа благословене, употребене, прослави се, во името на Исус. Амин. Амин. Добро вечер и од мене, Боже благослов. Добро вечер. Само Тема за ла вечер ми е да зборувам за тврди срца. Иако нешто друго сакаше, ама Господ постојано потврдуваше ми преку проповеди, преку други работи за тоа да зборувам. Иако не е баш лесна тема, Ама, обично кога ќе кажеме тврди срце, ќе помисламе, нели, у свето. За атеисти, ќе се тврди за мусlimani, хомосексуалци. Тоа се луѓе кои што се тешки и обично тешко се допира до тие луѓе. И јас сакам да зборувам за тврди срца во домот Божи. Значи срце кои што слушат го збора Божи, ама го одбиват. И ќе почитам тука у изреки 29 глава. И тоа викам не е лесна тема. Proverbs 29. 29.1. Човекот кој по опомената останува тврдоглав, во миг ќе се скрши и нема да му има лек. Обично луѓето у црквата резултат на тврди срца е на тоа што одбиват опомената и одбиват вистината. Слушат, ама тоа што го слушат може да го слушат долго време и да се слушат и да се слушат и се, се да се остават. Ништо да не е помена. Зборувам за области во нашите животи. Не зборувам за целосно, целосна промена, него за некои области во нашите животи кои што не дозволуваме Господ да ги промени. И кога не дозволуваме Господ да ги промени, нашето срце почнува да стврднува на тоа. И тие опомени се опомени кои што се проповедат од тука, се библиски проповеди кои што се подкрепени од Божјото слово. Се оно што Господ го ставил тука во Библијата и кој се за наше посведочување, за наша промена, и дали на нас тоа ни се свиди или не, мора да се зборува вистина, вистината, оно што Господ е оставил туку Библијата. И мораме да го зборуваме тоа. И за тоа викаше, Господе, како го да зборувам, да некој не се навреде, тоа, тоа е тоа, тоа што го Господ оставил мора да се каже. Без разлика кој колку ќе го допре тоа или нема да го допира почнувајќи од мене. И тоа што се зборува проповеди, огнени проповеди се зборува у црквите кај што се живи цркви, кај што се проповеда под силата на Духот Свети, не во цркви кај што е мртвило и кај што ќе се проповеда оно што ќе ни се свиѓа на ушите и тоа ќе се зборува. Мора да се зборува оно што ќе продире до дното на душата. Оно што ќе ги изострува нашите животи, нашите срца што ќе ги именува и ќе ги омекнува, не да стануваат тврди срца. И обично луѓето ќе седат, може да, да се согласуваат со сено што ќе се зборува, да викат амин, така е, добро е, супер беше проповета, се се сложуваме, меѓу тоа промена нема. Се си иде по старо и може со години така да се тера. Луѓето може да живеат со години. Обично ќе речат за тие луѓе кои што нели му вртат грб на Бог, тие се тврди срца или не доаѓаат на црква. Не е вистина. Може да доаѓа секој стално да е туку црквата. Така може да служи црквата, може да пее, а на срцето да биде тврдо. Да има област која што не е отворена пред Бог и да, да се стврдне. И ако поставаме некои прашања, колку пати тука се зборувало и се проповедало за тоа колку постои опасност во тоа ако не се молеме и не читаме Библија. Безброј пати е зборувано, не, у секоја проповед тоа се спомнува. За молитвата, да се имате тивко време со Бог, дека треба да зборуваме со нашиот татко, дека треба да го слушаме зборо Божи, дека треба да читаме од Словото, и од тоа се учеме и хранеме. И може би си мислат некои луѓе, си викат, Па добро, на службата, таму се молам. Доволно е тоа. Таму се проповеда од Словото, па добро, дома не мора да се чита. Не мора да се има тивко време, не мора Господ да зборува. Па слушаме таму, преку некој ќе ги зборува Господ. И тука срцето почнува да, да станува тврдо. Што ќе правиме, ако само се излеваме тука на службата молитва, вака не се молиме кој ќе дојде тешки времења, кој ќе дојде неволја, Како ќе знаеме тогај да се молеме? Како ќе знаеме тогај да се одбранеме со зборот Божи? Исус се молеше, Исус се одбрани со зборот Божи. Иако он беше Бог, требаше ли му молитва на него? Не му требаше молитва. Не му требаше ни да, да, да се супостави со Словото. Ама ни го остави примерот, дека ние не сме јаки како он и дека на нас ни треба нешто тоа, за да не крепе секој дневно. И добро е да се проведува време у молитва и учитање читање на Словото. И да го практикуваме тоа, да не стврдне нашето срце на тој, да продолжуваме со години така. Некој друг ќе се моле за тебе. Не морам јас. Ама ќе дојде момент кога мораш сам да се избореш и да се станеш и да се молиш. Кога мораш сам да се одбранеш преку збор Божи. Кога ќе нема никој тука околу тебе Бог ќе биде со тебе во сите моменти, ама ќе нема никој од браќите и сестрите. Затоа е добро да се научиме сега и како што гледаме околу нас, нели се случува веќе работи кои што не загрижуваат и се за загрижување. И нашиот глас треба да се подигне кон Бог. Треба да се молиме. Друго нешто ако ставаме прашање колку пати сме слушнале проповед за оговарање, за мрморење Дали зборуваме пред, против некој во црквата, брат или сестра, дали оговараме? Не, ич, не, не, не, не, сме света црква. Некој друг. И обично ние ако слушаме вакви проповеди у црквата и се викаме, не, не сум јас, јас старосец. Таа проповед сум несува за тај, не е за мене. Обично знаеме да префрламе на друг. А иако се пронајдеме себе се, ма нели тоа ќе се така покрие и продолжуваме си понатаму. Ако се сетиме на израелскиот народ, многу мремореше. Тоа беше претерано, да каже Господ, тоста веќе од вас. Ние денеска, па може да кажем, не сме многу подобри од тоа. Секој дневно нешто ни фала. Дали ќе ни со некои проблеми, ние само се мръмкаме, само се мръмкаме, е па сегали, па морали, па јасли, па до да кога веќе, па доста веќе, не, не може више јас. Ама ние сме тука за тоа. Може би Исус требаше да мраморе цело време, пошто стално нешто се случуваше, нели, или некој зборуваше против него, или му се смејува, или го напаѓа и што требаше Исус да направи? Не може више да ја трпам. Требаше он да мрморе. Ама простуваше. Тоа е наше. Што што друго да правиме? Да простуваме и да продолжиме понатаму. И Господ ти ни дава сила во сето тоа. Колку пати се исто така имало проповед за опасност од тоа да не си ги чуваме тие тајни греови или да кажем под наводници умирени греови. И сега секој си знае кој што си има. Може да набројам некој, на пример да кажем, пушење, пиење, љубомора и многу ред други. Ушо луѓето си се борат се уште со тие работи. А се слуша, тоа се повторува и се повторува. Ама си вика, ама ќе биде, сега моментално не може. Таа може да опомена за мене, ама сега не може. Ке се справам јас натака и ке се справам натака, нашето срце може да фане оноа кора, не да недосредна кора. И да ти веќе на тоа, како да си глуво не. Тере дали. Но Господ ни дава победоносна сила преку Духот Свети. Ни дава и во наше срце сака ни става да, да правиме добри работи. Но сепак зависи од нас колку ние сме отворени пред Бог. Колку ние ќе се отвориме и колку ние ќе сакаме да слушаме. И затоа ќе кажа многу нели, можеме да слушаме Божји збор, да се согласуваме, да викаме амин, ама сепак да го одбиваме. Тука ќе прочитам во Езекија, Езекија 33 глава 31 и 32. Езекија. Езекијел. Да, Езекијел. Добра малце на српски. Кој стих? 31 и 32. И брзат кон Тебе, како на народен собир, и мојот народ седнува пред Тебе и слуша Твоите зборови, но не ги извршува. Се насладува со ниво устата, а нивното срце моди кон неправедна печалба. И ете, ти си за нив како сладка песна од пеан со пријатен глас со музика. И ги слушат зборовите, но не ги извршуваат. Како сладка песна може да си ги слушат, некои си пее, си зборува, ама не е за мене тоа. Не ми треба. Сега ми е добро. И во Евреите ќе прочитам исто. Трета глава, седми и осми. Затоа како што вели Светиот Дух, денес, ако го чуете неговиот глас, не закорувајте ги вашите срца, како при огорчувањето во денот на искушувањето во пустината. Вика Господ денес. Денес ако го чуете гласот. Ако е тоа денеска опомена за тебе или за мене или било кој, денес го отвори срцето за да Господ те направи таа промена било која област и дае за да не помине денови, денови, години, години, да твоето срце стане кораво срце. Ослободи се од тоа. И многу пати ќе се прашаме како некои луѓе пожртвовани, служат, а сепак близко да им срцето стане тврдо. Во што е проблемот? Каде е корено во сето тоа? Корено е во нивното обраќање. Тие не се обратиле како што треба. Постои обраќање кое што е за нашето исцелување, слободување од сите греови и обраќање кое води до слепило и до тврднување на нашите срца. Тука во Исаја, Исаја им зборуваше на израелскиот народ, им проповедеше, ама тие оно што е добро го правеа лошо, оно што лошо го правеа добро. И тој денеска се случува. Многу луѓе ќе слушнат и се викат, многу претерана проповед. Многу тоа беше строго. Не, не, не е тоа за мене. Мислам дека не е за мене. Сепак, ја мислам дека лошо го правиме добро. Значи, оние работи кои што се лоши, можеме со нашето слепило да ги направиме да бидат добри. И така полека полека си одеме кон тоа да стврднат нашите срца. Тука во Исаија, 6 глава, 9 и 10 стих. Тој одговори. Отиди и речи му на тој народ. Со уши ке слушате, но нема да разбирате. И со очи ке гледате, но нема да видите. Закорави му го срцето на овој народ, заглуши му ги ушите, заслепи му ги очите, да не гледа со очите, да не слуша со ушите и да не разбира со срцето и да не се обрати и да не се излекува. Ке дадам еден пример, ако на пример си, е, имаш некоја куќа и ја продаваш, некој газда си, и сега доаѓа купецо и му викаш, еве, разгледај куќата, тоа се сите соби, еве го клучо, сакаш да ја купеш сега му викаш, ама секи ти даде, нели, се ти доверувам ти, нели, продавам ти, а, ама тајна соба таму ќе се остане заклучена, тај ќе си биде моја. Што мислите, што ќе си помисли тај човек? Подма па ќе си оде, ќе си рече, што ти ли ќе ми се правиш сега тука газда или јас ќе бидам газда, нели ми ја продаваш? И сега зашо тоа соба остане заклучена само? Јас сакам да ги користам сите соби. Исто е и со нашиот живот. Кога ние го примаме Исус, еве да замислиме некои соби, делови, области од нашиот живот во нашето срце, и ако ние му отвараме целосно срцето, отвараме вратата и му викаме Господе, еве ти го душе, еве ти го срцето, влези во мојот живот. Се ти доверувам на тебе. Ама е дел тука ќе се остане под моја контрола. Тука јас ке си водам, јас сум тука газда, не ти Господе. И сега што мислите Господ? Да, он ќе дојде, ама не. чекай, тргни се. Бегај тука, јас мора да влезам. Не, Господ не ме со сила тоа да го прави. И ако Господ може да го направи во секој момент, секое срце може да биде скршено у миг и сето тоа да исчезне. Господ не оде со сила чека на и на мене. Да кажеме, да, Господе, ти предавам се, сите мои слабости, се оно што е во мојот живот, се што имам, се што сум и се што сум сега. Како ви да сум, ти предавам се на тебе ти предавам секоја област од мојот живот. Значи ништо да не биде утајност, ништо да не биде скриено, ништо да не биде затворено, заклучено. Ако му го даваш на Господ ключа, дај му го целосно. Со сите додатни ключови. Не оставај една област затворена, затоа што таа област која што ги заклучаш ќе се остане ќе затврдне. И тоа оно целосно што Господ сака кога се ние обраќаме кон Бог, кога предаваме својот живот. Ти викаш, јас ти го предавам целиот живот. Е, па целосно го предај. Со сите твои слабости, сите твои гревови. Секој грев што го имаш, кој што мислиш дека сам можеш да се справиш, нема да можеш да се справиш. Во сите тие работи ни треба Господ. Ние не можеме сами да се ослободиме од многу слабости и многу гревови Само Господ може да нас ослободи. Само Он може да ни даде сила за да го надминеме сето тоа и да го пребродиме да можеме да се слободиме. Затоа Господ сака целосна предадено, значи целосна, не дел по дел, целосна. Се што имаш, предај му го на Бог. Друга врста на облекјање, ако не е војна, добро, Има е војни, еве да речеме Србија. Ние обиваме, не дај Боже да дојде, ама тие што се преживеале, што се биле у војната и знаат како е кога ќе запукат од сите страни, кога ќе почнат да летат бомби, гранати, од таму пукат и си вика Господе помагај. Нема друго, нема избор друг. Од секаде да ти прелетуваат преку главата и тоа е еден вид на обраќање кога луѓето усред неволја го побарат Бог. Ама у неволја, пазите, некои луѓе може да се обратат и остане да неволја. За многу луѓе си се враќат на старо. Го бара Господ у неволјата и после ги нема никаде. И тука истото се случува и со фараоном. Ако се сетеме. Он ми нанес многу неволја кој што Господ му ги даде. Нели вика таму Господ му го затруднуваше срцето после секоја неволја. И како што доваѓа неволите, нели он е фараон, он си се мислеше Бог е. Јас можам да се справам, нели ги имаше таму многу богови. Тие ќе ми помогнат. Ама тие се мртви, не помагат. Тие не ослободуваат. Само еден може да помогне, живиот Бог. И фараон кога му беше тешко, кога му доаѓаа неволите, тогај почнуваше да, да запнува и да, да бара помош, затоа што не, не можеше да се справи, затоа што му беше тешко, затоа што он страдаше. Не само што страдаше, страдаше неговиот народ, туку он самиот страдаше и тоа беше поболно. Затоа што искуси на, на собствена кожа. И тој се обраќаше и викаше, побаре од Господ, ќе направам се што треба. Ама тоа беше моментот. Да, неговиот изчезне, И он пак истото. Лаже. Не ги пушта. Не ослободува. Пак неговото срце станува закоравено и тврдо. И таму након седмата неволја, кога веќе иде, нели после седмата беа, осмата неволја беа скакулци. И тука во излез ќе прочитам 10 глава. Десета глава во 14 стих. Тие се разлетаа во сите краишта на Египет во голема густина. Толково мноштво никогаш не ги било пред тоа, ниту пак некогаш ќе ги биде. Ја покрија целата земја, така што се зацрнеа од нив. Ги изедоа растенијата во полето и сите плодни дрва, што останаа по градот. Повеќе ништо не се зеленееше, ни дрвата, ниту полската трева во целиот Египет тука во предходниот стих, исто во 10 глава, во третиот стих вика Така мој си Арон отидоа при фаронот и му рекоа: Господ Бог на евреите порачува вака, до кога ќе одбиваш да се понизиш пред мене? Пушти го мојот народ да ми искаже почитување. Скакулците се знак на уништување на земја и на народ, на се што постои. Но таму во Библијата Господ во пророкот Јоел исто ќе прочитам, Господ зборува и за го ги споредува со војска, силна војска. Тоа што во да, во Стариот Завет Господ ги уништуваше, значи пушташе војска да се униште еден народ, непријател. И многу пати за да воспостави своја, да воспостави своја воља или ред, исто така во Јојо, втора глава. Втора глава, 25 стих. Ке да, ви ги надоместам годините што ги изедоа скакулецот, гасеницата, црвецот и бубачката, мојата силна војска што испратив против вас. И тоа е исто кај некои луѓе кои ќе дојдат, некои скакулци, дали тоа ќе биде е, болест, дали тоа ќе биде проблеми дома, дали финансиски проблеми, дали тоа ќе биде у браку некој проблем, дали некоја зависност, и кога ќе дојде тој скакулец, кога секи изеде, тие луѓето ќе дојдат и ќе речат Господе, помогни ми во овој проблем и јас ќе ти служам. И да, Господ може да помогне, затоа што Господ ги знае нашите срца, Господ знае се. Господ може да реши секој проблем, за него нема невозможно. Може да ослободе од секоја завист, може да го исцеле бракот ако е на, на распаѓање, може да исцеле болест, може да снабде финансиски, се што треба. Значи Господ знае што на нас ни треба, Господ може се. Но Господ не сака да доаѓаме само кога имаме проблеми. Само кога ни е тешко и да го бараме, Бог Господ сака постојано да го бараме. Дали ни е добро, дали ни е лошо, секој дневно, постојано да го бараме Него. То Господ го бара. Некога ќе дојдат скакулци кои ќе изедат и тогај да викаме Господе помаги како што беше со фараоном. Ајде, кажи му, твоја Бог, готово, нека престане веќе, не можеме више да издржиме. Да, да, не само во ден на неволја. Тоа е краткотрајно. Помине неволјата и луѓето си готово. Уживај си, бе добро де сеја, што ти треба сега Бог? Сеја, нели, поминаа сите тие буре, ама иде друга бура која што треба да ја поминеш. Иде трета бура. И постојано ли ќе се враќаш назад, постојано ли ќе го правиш тоа Се не ми треба Господ. Да. И срцето ќе стане потврдо и потврдо. И оно што Господ го бара од нас, тоа може да ги спаси луѓето, но Господ сака ние да признаеме дека тој е Бог, дека тој е цар. Дека ние доаѓаме не само во проблемо кај него, туку за тоа што ние он заслужува да му го предадеме нашиот живот. Заслужува почит од нас. Заслужува да му служиме целосно со нашите животи, со се што сме. Затоа треба да дојдеме при, кај Господ, кој да е. Не само да дојдеме кога ни е тешко, кога имаме проблем. Ако се сетиме на Јосиф, Јосиф го бараше Господ и кога му беше добро и кога му беше лошо. Во сите моменти он беше со Господ. Може би у тие моменти ни шо мина Јосиф, ние би се откажале. Не знаеме што како би сме направиле во тие моменти. Ама Јосиф стоеше цврсто. Зашо стоеше цврсто? Затоа што постојано го бараше Бог. И Бог му даваше сила во тие моменти кога му беше тешко. И тоа оно што Господ сака од нас. Постојано да го бараме, кога ќе дојдат скакулци, кога ќе дојде тешко време, ние ќе можеме да се одбранеме. Нашите срца нема да бидат тврди. И кога ќе слушаме опомената од тука кој што се зборува, од словото кој што се зборува, ние ќе бидеме отворени да примаме и да кажеме да Господа, ако е треба да се менувам во, во таа област, промени ме. Еве ме, отворен сум за тебе. Така нека нашите срца бидат секогаш отворени да слушнеме И тоа што ќе го слушаме да применеме, да бидеме извршители на Словото, не само слушатели. Господ нека ја благослови.